Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie radio Marija Latvija klausītāja, laiks rīta kateheizei trešdienā, 2. februārī. Māris Veliks šeit pie mikrofona un pie studijas pults, un šajā rītā studijā sveicinu arī Paulīniešu tēvu Jāni Vīlaku, kurš kalpo Cēsvainas draudzē, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Mhm. Tā ir, jā. Šodien ne tikai kunga prezentācijas svētki, bet arī šodien baznīcā svinam uh, konsekrētās dzīves dienu, un tēvs Jāni, jūs taču esat konsekrēta persona, vai ne? Nu, laikam, ka jā, protams. Jā, tā, mikrofonu mazliet eh, mhm. palabošu. Okay. Jā, nu, tad eh, tēvs Jāni, mhm. gan mm -hmm. jūs, gan arī pārējās konsekrētās personas, kas šajā brīdī iespējams mm -hmm. mūs klausās, sveicu arī jūsu svētkos. Paldies, jā, protams, es arī Eh, kā viens no konsekrētām personām eh, sveicina, protams, visus eh, brāļus un māsas Kristū, kas ir veltījuši savu dzīvi Dievam, caur svētsolījumiem, bieži tas ir caur šķīstības, nabadzības, paklausības svētsolījumiem, kuru savu dzīvi veltīja mm, vēlās veltīt visu dzīvi Dievam, un, protams, šodien ir tāda īpaša diena, kad mēs tiekam aicināti apstāties, padomāt, kas es esmu eh, Dieva priekšā, kas es esmu um, cilvēku priekšā un kāpēc es kalpu un kāpēc būtībā es atteicos no tās varbūt laicīgās dzīves. Un nedaudz ļoti īsumā vēsturē, tad ieskatīsimies, eh, mēs esam ļoti pateicīgi jau svētam pāvestam Jānim Pālam otram, uh, kurš eh, nu, labā nozīmē, varētu tā pateikt, ļoti liels fans bija par visām konsekrētām personām. Viņš vienmēr priecājās, pats ļoti daudz apmeklēja klosterus, <clears throat> klosteru mājas. Ar, arī, arī, protams, visas tās personas, kas eh, saistās ar atdošanos, veltīšanos dievam. Un 1997. Eh, gadā, 2. <clears throat> februārī, Eh, Jānis Pauls II, tad, tad viņš eh, izveidoja tādus jaunus svētkus, par ko mēs esam ļoti pateicīgi, proti eh, konsekrēto veltītu dienu konsekrētām personām. Un kāpēc pāvis izcēla šos svētkus? Tāpēc, ka tas ļoti saistīts ar šodienas kunga prezentācijas sveitnīcā veltīšanas svētkiem, jo mēs zinām, ka Marija un, un, un Eh, Jāzeps, tad, tad nesa bērnu Jēzu uz Dievu svētnīcu, veltīja to Dievam tēvam, un eh, šie svētki īpaši eh, pāvestot vēlējās, lai, lai izcelt konsekrētās personas, ka tā ir milzīgi liela bagātība visā baznīcā un, protams, arī ticīgai tautai. Ko nozīmē mums šie svētki? Šie svētki mums nozīmē, lai mēs uh, varētu īpaši pateikties Dievam, Dievmātei par šo skaisto paicinājumu veltīšanās Dievam. Un, protams, arī šī ir diena, kad mēs tiekam aicināti, protams, katrs, katrs savā ordenī, kongregācijā, e, e, protams, arī šeit arī ieskaitam arī e, sekulāru institūtu visiem <clears throat> personām, lai lūgtos par, par jauniem skaistiem paicinājumiem. Ļoti skaisti mēs arī Šīs katehēzes noslēgumā arī lūksimies par jauniem aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi, bet atgādināšu klausītājiem, ka šajā rīta katehēzē mēs runājam par konsekrētajām personām, par konsekrēto dzīvi, un tēvs Jānis tad palīdzēs mums arī saprast, ko tas nozīmē, un es domāju, tēvs Jāni, mēs varam sākt ar pašiem pamatiem patiešām, kas ir konsekrētā persona. Mm -hmm. Jā, nu, reiz it kā vienkārši, bet reizē ļoti arī sarežģīts jautājums. Nu, tas nozīmē to, ka eh, tā ļoti vienkāršos eh, teikumos mēs centim, centīšos paskaidrot. Tātad nu, konsekrētā persona ir tāda persona, kura ar <clears throat> eh, svētsolījumiem, tad, tad, protams, izgājis ir pārbaudas laiku, tur novaciāta formācijas laiku, ir, protams, brāļi, kuri varbūt neiet studijas, nevēlas kļūt par priesteriem, uh, Viņi vienkārši vēlās tāpat kalpot ar lūgšanu, ar darbu dievam, līdz ar to viņiem tas formācijas laiks ir īsāks, tāpat arī klosteru māsām, kuras varbūt negrib, eh, protams, tur nedaudz atšķirība, nedaudz ir savādāk, katrā kongregācija ordinē ir savādāks tas formācijas laiks, bet eh, eh, svarīgi ir tas, ka katrā ehm, ir dots laiks, ka caur lūgšanu, caur darbu, caur tuvošanos dievam cilvēks saprot to, ka viņš ir vēlās salauzties ar Dievu. Un, eh, protams, ir nosaukuma eh, eh, svētsolījuma uz kaut kādu laiku, uz gadu, uz trim gadiem. Un pēc tam, kad cilvēks ir tiešām jūt, ka viņš var pilnīgi salauzties ar Dievu, pilnīgi veltīt savu laiku, savu dzīvi Dievam, tad viņš saliek īpašos svētkos. Tie var bieži, visbiežāk ir tie ir dievmāts svētki, uh, saliek svētsolījums Dievam, tas ir šķīstības, nabadzības, paklausības svētsolījums, jā. Un būtībā ar to brīdi, kad viņš saliek mūžu svētsolījums, būtībā viņš vairs nav nepieder sev, viņš jau pieder Dievam, viņš pieder baznīcai, un līdz ar to viņš jau kā konsekrētā persona sāk pildīt misiju, ko Dievs uzlicis nu, baznīcā kalpot. Tas nozīmē to, e, e, es gribu šeit pastīpot to, ka ļoti daudz ordeņu kongregācijas pasaulē būtībā katram ir savu, it kā tas mērķis ir viens, ārstēt cilvēku dvēseles, vest cilvēks pie Dievu, bet katram ir savu harizmu, katram ir savu metodi, veids, kā palīdzēt cilvēkiem dažādu raksturu, dažādu tautību tuvoties Dievam. Jā, es domāju, ka vairākiem klausītājiem varētu būt neskaidrība un jautājums, mm -hmm. vai, piemēram, jebkurš priesteris ir arī konsekrētā persona vai tomēr nē? Protams, jā, tāpat arī viņš veltījis ir Dievam, <clears throat> tāpat arī viņš skaitās konsekrētā persona, bet eh, Jānis Pauls II svētais, eh, viņš šajos iedibinot šos svētkus, eh, konsekrēto uh, dienu veltītu uh, svētku. Viņš īpaši gribēja uzsvērt tos, to, nu, nu, to kategoriju cilvēkus, kuri tā kā vairāk saistās ar klostra dzīvi, teikt. Ne tikai, protams, arī ir tie, kas ir uh, veltījuši savu dzīvi Dievam dažādos citos veidos. Protams, kad arī priestas ir konsekrētā persona, bet uh, tas nedaudz bišķiņ, nu kā pasaka, nedaudz tā kā uh, Um, nu, es nezinu, vai pareizi pateikšu, varbūt ar mani sāks varbūt tur strīdēties, <laughs> jā. Ehm, Priestars vairāk tā, ka vairāk ir iesaistīts ar, nu, um, dziļāk iekšā cilvēkos draudzē. Ja mēs pastamies konsekrētām personām, tad tomēr viņš tā kā nedaudz tā kā ir, uh, nedaudz, es negribu teikt, ka attālināti tālāk no tautas, bet viņi, viņi dzīvo kopienā, viņi dzīvo kā viena ģimene, Priesteris ir tas, kurš viens pats var dzīvot. Draudzē viņš apkopo savu misiju, bet konsekrētām personām jau ir lielāks uzdevums. Tas nozīmē to, ka pirmām kārtām ir lūkšanas, e, un e, tā ir kā liela ģimene, e, tik sadalīti kalpojumu, darbi, misijas, un, un līdz ar to tur ir, tas, tur ir tas spēks, ka viņi tā kā ģimene darbojās, iziet cilvēkos. Tas, nav, tas nozīmē to, ka viņi no sākuma lūdzās, un tad iet pie cilvēkiem. Ar to es gribu uzsvērt. Teikt, un tā, un tur, ir, tur ir tas būtībā tas, tas, tas sāls, uh, uh, stiprums, klostera stiprums, klostera māja stiprums, ka viņi uh, būtībā, es, neiedom, es nevaru iedomāties pasauli Latvija nebūtu, piemēram, tās pašas kontemplatīvās klauzuru māsas, karmelīta māsas, kuras milzīgu darbu veids, jo daudz var nesaprot to, ka tieši lūkšanas konsekrēto personu lūkšanas ir viens no spēcīgākām lūkšanām, kuras palīdz tiem pašiem priesteriem veikt savu misiju. Nu tā. Jūs, eh, tāvs Jāni, minējāt arī trīs svētsolījumus, proti šķīstības, paklausības un nabadzības mm -hmm. svētsolījumus. Jā. Vai es pareizi saprotu, ka diecēzes priesteri saliek tikai šķīstības un paklausības solījumus, bet tieši nabadzības solījums ir tas, kas kloster brāļus, kloster māsas īpaši arī mhm. nošķir, un tas ir tāds mhm. īpašs solījums, kas nav priesteriem, vai, vai tā ir, vai? Nu tā būtībā ir, jā, bet eh, tur arī būtībā tāda maz nians ir, kad eh, nav jau tā, ka eh, priesteri var, priesteri, priesteri var būt tur, nezinu, nu, piecas mājas vai piecas mašīnas, jā, tā būtībā nevar būt, jā, tāpat arī viņam ir uh, Eh, jāatskaitās ordināriem bīskapam teikt, bet ja mēs skatāmies stingrāk, jā, tad, protams, jā, šeit ir tas, kad eh, klosteru māsām, klosteru brāļiem šīs svētsolījums ir, nu, tas ir tāds nu, nu, nopietns, jā, mhm, tā ir, jā. Bet kā tas praktiski izpaužās, tas taču mhm. nenozīmē, ka Mm -hmm. Mūks, mūķene vai klosterbrālis, klostermāsa uz ēzelīša, nu, jā. Nē, nē, nē, nu, protams, ka nav. Tā nav tā, ka tur, man jau tad dažreiz cilvēki arī jautā, nu, kad, nu, tad viens vienīgs zaķis un tās paši cauris, nu, salāpīts, nu, tā, protams, jau nav, jā. Nabadzības solījums, tas nozīmē to, ka ja cilvēkam, man bija tāds skaists piemērs, kad es biju Krakovā mācījos, uh, un man uh, vajadzēja ziemas uh, mēteli, ziemas kurtku, un, un es tagad aizēju pie tā attiecīgā, <clears throat> attiecīgā prefekta, kurš var uh, nu, iedot naudiņu, liegādātos, un tas man ļoti uzrunāja, kad viņš man trīs reizes jautāja, Jāni, vai tev tas ir vajadzīgs? Padomā, labi, vai tev tas ir vajadzīgs? Mm. Jo dažreiz bie, bieži tā, ka mēs aizējam uz veikalu, un tā kā reklāmas, ja kaut ko, ko reklamē, un es pats nofiksēju kaut kad daudz gadus atpakaļ, es, es vienkārši, man, man negašu Coca-Cola, ja, bet eh, reklāma iespaidā, tu pienāc pie kas un skaties, kāpēc tur trīs pudeles Coca-Cola iekšā, ja. Tu, tu nedomā vienkārši tas, eh, vai tas ir tev vajadzīgs, un tas nozīmē to, ka Tev var būt labas lietas, tev jābūt labam datoram, tev jābūt varbūt vienai mašīnai, bet viņai labai jākalpo. Un nabadzība neiet tur to, ka tagad, eh, lai es parādītu tagad, cik es tur nabāks vai bagāts, bet šeit ir jāizvēlas tas vidējais labais slānis, Tas nozīmē, to, ja tu pēc kurpes, tad nopēc tādas labas kurpes, kuras tev kalpos nu, ilgi. Jā. Tāpat arī, ja tu pēc mašīnu, tā mašīna nepieder tev. Tas nozīmē, respektīvi, to, ka tas ir kopējs lietošanas uh, instruments. Ja, piemēram, mums pārceļ no, no, no saka, uz citu klosteru, piemēram, jā, tad priekšniece var pateikt, tās Jāni, nu, mašīna tev jāatstāj, tagad tu ies uz citu vietu un tev būs cita mašīna. Mm. Tas nav mm. tā kā mans personīgais. Jā. Jā. Protams, ir citas lietas, kā dators. Jā, nu, tas ir tur, tur savādāk, telefons, dators, tas ir savādāk lieta. Bet tas, kas e, kalpo baznīcai, draudzēji, e, e, mēs nedrīkstam piesaistīties pie tās mantiskās lietas, par to ir tas stāsts. Viņa ir laba, ja viņa tev ir, labi, ok, bet ja viņa nav, arī labi, jā. Un šeit ir tas, ka mums eh, pirmās gados eh, māca iemā, nu, mums iemācīja izdzīvot ar to, kas tev bija. Izmantot maksimāli iespējas, eh, tos rīkus, kuri tev patreiz ir. Jo, piemēram, es negribu nevienu vien tur kritizēt vai tur kaut ko tur aprunāt, bet dažreiz esmu pats esmu pieķēries, kad es ieju veiklā, piemēram, garīgā veiklā, un es tagad, man bija ļoti liela dedzība, Un es ļoti daudz grāmatu sapirkos, eh, braucot uz Latviju, ļoti daudz grāmatu sapirkos par svētkiem, jau par Svēto Jānu, no Krusta, tur Terēzi, no Lizijas, Asijas un tā tālāk. Tā tālāk. Un, un man bija tāda deksme tagad viņas visas izlasīt. Bet eh, aizbraucot uz draugu, kalpojot, tur redzat, ka tas laiks nu, nav tik daudz, lai to varētu <laughs> atļauties. Jā. Un tāpēc tas moments ir, Jāni, vai tev tas ir vajadzīgs, vai tu izmantosi maksimāli? te ir tas jautājums. Jā. Jo pirms tam tāpat arī draudzē, piemēram, jā, ja tu redz, ka kaut kas ir novecojis, tad tu nepēc pirmais, ko to piedāvā varbūt firma, bet padomā, pakonsultējies, labu lietu, lai viņš pēc tam ilgi kalpot. Jā. Bet tas jau nav tavs īpašums, tas jau viss baznīcas īpašums. Piemēram, tagad tas arī cēsvainiem tagad skatos, mēģinu un, un, un kas saka, konsultējos ar cilvēkiem, lai būtu labi mikrofoni un, un skaļi, un lai, lai tiešām arī tas Dieva vārds, mēs arī raidām arī savu Facebook kontu, viss dievkalpojums un, un ar to, lai tā skaņa būtu kvalitatīva, jā, tā kā, nu, nu tādā veidā teikt, jā. Jā šo domu, vai tas man ir vajadzīgs. Es domāju, ka es un arī daudzi klausītāji varam arī attiecināt uz sevi, jo es domāju, ka daudzi ciešam no impulsīvajiem, emocionālajiem pirkumiem. Jā, bet tik tālu par šo nabadzības solījumu, viens no jūsu minētajiem mūža svētsolījumiem ir paklausības solījums, mhm. un es zinu, ka priesteri ordinācijas dienā apsola paklausību savas diecēzes bīskapam, Kam paklausību sola konsekrētās personas? Paklausību sola būtībā, e, nu, protams, ir divam bez šaubām, jā, bet e, šo, šo paklausību tad, tad e, saņem, mēs, mēs solam šo paklausību dievam, bet šos visus svētsolījumus saņem, mēs uz ceļiem to lasam šos svētsolījumus, un tas ir caur ģenerāļu rokām teikt, jā, un tas nozīmē to, ka ģenerālis tā ir mums visaugstākais aut autoritāte, tas nozīmē, tas ir mūsu gans, un e, e visas lēmums, nominācijas, dekrētus, tad, tad e, vai atstāt, vai, vai mm, pagarināt, vai to, piemēram, iecelt pa klostaru priekšnieku, e, tad nāk no ģenerāla, līdz ar to mēs paklausām ģenerāli, tas tieši, tieši, tiešais mūsu priekšnieks. Tas ir pats lielākā nu, ģenerāls. Tālāk būtībā ar klostari, un, protams, šeit tā kā bišķi tā lāza, Eh, eh, Latvijā, kur ir lielāka klostera, piemēram, klostera māsas, vai eh, tad, tad viņiem ir savu klosteru priekšniece, jeb priori, kurai pārējais māsta, ka paklaus teikt. Tas nozīmē to, bet nu, nav tā, ka galīgi, galīgi akli mēs tagad, eh, tā kā senos laikos, jā, kad eh, svētajiem tur eh, lika stādīt kāpos ar saknu uz augšu, jā, <laughs> jā, ka mēs zinām to piemēru, jā. Bet šeit, protams, ir, ir, ir tas cilvēciskais faktors, kad uh, klosteros tomēr vispirms eh, parunājās, izrunājās dialogs, un tāpat arī ģenerālis eh, vairākas reizes eh, pirms kaut kādiem lēmumiem konsultējas individuāli vai telefoniski vai attālināti vai klātienē, un tad mēģinam risināt to kopējo to, to, to, to, to nu, rezumē, teikt, risinājumu. Nav tā, ka Protams, ir cita lieta, ja pirms tam kāds mūks vai klostermās kaut ko ir sagrēkojušies, piemēram, jā, nu tad jā, tad, tad, ir, tad ir stingri. Tad ir, tad ir stingri, tad uzreiz bez kādas tur diskusijas e, tev vai nu tev pārceļ, vai nu tev kaut kādā veidā iedod cits pienākums, ir teikt, jā, tā kā, nu, tur, tur būtībā, es god, godīgi sakot, e, ja mēs tā skatāmies no visiem trim svētsolījumiem, tad es uzskatu manā uztverē, manā uztverē konkrēti, visgrūtāk ir ievērot paklausības svētsolījums. Kāpēc? Nu, tāpēc, kad es domāju, ka katram cilvēkam ir kaut kāds ego, tas jau tā, ka viņš iestājas klosterī, tas jau nenozīmē, ka viņš tagad ir svēts un eņģēls un viņam viss ir super, jā. Bet tā paklausība būtībā, nu, viņa māca pazemību. Un tā kā es biju 20 gadus skaistkalnē, un, un mūsu nu, vienlaika bija priekšnieks prievs tā Staņislaus, uh, Un, un tad e, dažreiz es negribēju piekrist viņu domai, bet e, paglabas vārdā es to izdarīju, un tad pagāja kaut, pagāja kaut kāds laiks, kaut kāds, nezinu, kaut kāds mēnesis, Bet tev, bet viņam bija taisnība tomēr. Mm. Viņam tomēr bija taisnība. Ja? Tas nebija tā, Jā. kad varbūt man cilvēks, ka es, nu, kad es it kā esmu e, vairāk kaut ko zinu, esmu latvietis un tā tālāk. Nē, šeit ar to paklausību darbojas Dievs. Mm. Es gribētu tā pateikt, jo arī e, caur priekšniecību, caur mātu prioru vai prioru vai abotu vai ģenerāli, e, tad, tad vairāk vai mazāk tomēr Dievs darbojās. Un tas mums jāpatur vienmēr faktors, jo, jo e, nu, ir tāda interesanta lieta, ka mm, Dievs arī tev liek paklausīt caur sirdsapziņas balsu. Un e, pēdējā laikā es to ļoti īpaši izjūtu, kad uh, Tur, pieņemsim, es saplānoju kaut kādu uh, savus darbus, un pēkšņi pazinu cilvēks un, un, un, un gribu ar tiem tikties. Tas liet, man bija dažas dienas atpakaļ tāds pas, pā, tāda lieta, jā, tu biji saplānojis visu, un tu tagad jautā, nu, nu ko tagad darīt? Nu, visi, visi plāni jūk ārā, viss, viss, jā. Un tad tu jautā Dievam, vai tiešām tā tikšanās ir tik ļoti svarīga, jā, un, un tad tu iekšēji lūdzies, jā, Jā, nu tev jāpaliek viss. Un tiešām bija svarīga tā tikšanās, jo tāpēc arī mēs esam aicināti ne jau, lai izpildītu savus intereses vai savu ego, bet lai palīdzētu cilvēkam tuvoties Dievam. Teikt, ja? Un būtībā e, tas, ko Marija e, paklausīja Dievam, tas, ko Jāzeps paklausīja Dievam, nu, tas ir vienkārši mums, e, mēs nespējam iedomāties, cik viņam tas bija liels sāpes, pārdzīvojam, jā, un, un būtībā, bet tas nes, nes ļoti dievs, liel, nes ļoti lielu dievu svētību pēc tam, jā, mēs redzam, jā. Tas pats Jāzeps, kurš eh, devās naktī ar Mariju un bērnu Jēzu Eģipti, jā, viņš nejautā, kāpēc, kādēļ, jā, bet, bet eh, šī paklausība, tā ir, tā ir tāda milzīga liela žēlastība, uh, es gribētu pateikt, visiem, kuriem Dievs devs kaut kādā veidā vadīt, uh, baznīcu, vadīt eh, eh, sekulāru institūts, vadīt kādu ordenu vai klosteru māju. Tā ir milzīga atbildība. Un es domāju, ka arī prezidentam vai arī vienalga deputātam, kurš dod kaut kādus lēmumus, es domāju, būtu prātīgi vispirms palūkties, padomāt, vai tas tiešām būs pareizais lēmums, jā. jo atpakaļ atgriezties vairs nevar. Un tas ir baigi nopietni. <laughs> tā. Trīs mūžas vecolīme, šķīstība, paklausība un nabadzība. Šodien svinam konsekrēto dzīves dienu arī kunga prezentācijas svētkus. Esmu dzirdējis, ka šajā dienā arī ir kongregācijas vai ordeņi, kur klosteru māsas, klosteru brāļi atjauno savus mūža svētsolījumus, vai, vai ir tā? Jā, protams, ir. E, tas, piemēram, mums, mūsu nu, konkrētā uh, Mm, Paula nu šodien ir notiek citā dienā, jā, bet eh, tas notiek eh, nu, Svētā Pāvila dienā, eh, bet, nu, pieminot tūkstnešnieku diamātu, jā, bet, bet, protams, jā, ir, ir ordeņi, ir klosteru māsas, un mēs arī, protams, atjaunojam, <clears throat> mums bija ļoti skaisti tikšanās, 31. Mm, pirmdien, 31. Dec, tas ir janvāris atvēlno, feb, nu, janvārī, jā, man visā sajā, janvārī mēs tikāmies pie Betānijas māsām, bija arī atbrauc viss mm, konsekrētās personas pārstāv no visas Latvijas un bija nuncijas, apliskais nuncijas, Baltijas valstīs bija arī e, bīskaps Andras Kravals piedalījās, protams, arī, un tā ļoti skaisti bija, un tad arī mēs atjaunojam arī šos, šo īpašo solījumu Dievam, Dievmātei. E, Protams, es domāju, ka katra ordenī, katra kongregācija tas ir eh, nu, nu, nedaudz savādāk, tā gribētu pateikt. Es, ne, es neorientējos par visiem, jā, protams, bet pa lielam, protams, kad jā, šodien. Ir 9,26 minūtes. Turpinām rīta katehēzi trešdienā, 2. februārī, kunga prezentācijas svētkos, ko svinam arī kā konsekrētās dzīves dienu. Atgādinu, ka studijā Paulīniešu tēvs Jānis Vīlaks, kurš kalpo Cesvaines katoļu draudzē, Savukārt katehēzi apskaņoju es Māris Veliks, un pirms mēs dodamies mūzikas pauzē, atgādinu arī par iespēju iesaistīties katehēzē un uzdot savu jautājumu par konsekrēto dzīvi. Numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 266 77 272. Savukārt, ja vēlies mums piezvanīt, tad numurs ir 67 969 131, bet e-pasts studija at rml.lv. Ieklausies meitā, skat pavēr par sausi, reiz aizmirsti par tautu, par savām tavām mājām. Kungs vēlas tavu skaistumu. Viņš ir tavs kungs, tu atdodies viņam. Posłuchaj, córko, spójrz na koniucha, zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. Król pragnie twego. 7,29 minūtes rīta katehēze trešdienā, 2. februārī, ir konsekrēto dzīves diena, un šī ir arī tēma, kuru mēs ēterā pārunājam ar tēvu Jāni Vīlaku no Paulīniešu ordeņa. Pilnais nosaukums laikam bija Svētā Pāvila. Svētā Pāvila pirmā vientulnieka ordens. Jā, tātad svētā Pāvila, pirmā vientuļnieka ordenis, un ja vēlies uzdot savu jautājumu tēvam Jānim, tad droši iesaisties ēterā, mums jau vairāki komentāri un jautājumi ir studiju sasnieguši, un uh, Mēs eh, pirms dziesmas pauzes runājām par trim solījumiem, un jūs tēvs Jāni minējāt, ka jūsuprāt visgrūtākais ir paklausības solījums, un mums mhm. kāda klausītāja raksta, ka biju dzīvojusi pusgadu kādā misionāru kopienā, kur misionāri arī saliek trīs solījumus. Mhm. Tur es sapratu, ka tiešām paklausība bija visgrūtākais solījums, ko pildīt. Mums ir arī jautājums lūgums tēvam Jānim pastāstīt par savu ceļu uz konsekrēto dzīvi, kā jūs mm. saņēmāt savu aicinājumu. Protams, par to varētu runāt arī garās versijas formātā, mhm. bet tā šoreiz tā, tādu mm. īso variantu. Bija būtībā, es kaut kad nācos precīzi, kurā, kurā mm, gadā mēnesī es arī runāju par savu paisnājumu, eh, kā es kļuvu par mūku, bet tā ļoti īsumā, jā. Eh, tad, kad es mācījos eh, Jelgavas akadēmijā, par kokapstrādes speciālistus redzēt to, ka no nu, daudz jaunieši noiet no ceļu, nodzerās, tur aiziet neceļus. Tā laikā nebija narkotikas populāri, bet tā laikā bija alkohols. Un tā laikā es, <clears throat> es varu būtībā no bērna kājas ticēt Dievam, no vecākiem iepazinu, un, bet man ļoti gribējās iet svētceļojumos. Un, un, Un tad es eh, studēju Jelgavā, man pavērās iespēja no sākuma no Rīgas katedrāls, Jākap katedrāls devos uz svētļumā uz Aglonu, <clears throat> pēc tam no Jelgavas katedrāls. Un sasiem laikā būtībā radās man tāds, var teikt, pirmais pāicinājums uz eh, garīgo dzīvi, eh, un kas man ļoti uzrunāja, varbūt tagad bišķi nedaudz ir tādi pateicības vārdi tēviem Dominikāņiem, <clears throat> kuri savā laikā izdarīja savu misiju lielo darbu, jo tie bija 90, 80. gadu beigās, 90. gadu sākums, kad Dominikāņu tēvi brauc uz Latviju, un viņi organizēja lūkšanu nomodu naktis – Un tas man ļoti aizrāva. Tas bija tāds, tāds baisais, nu, tāds mm, labs pasākums. Kur, kur tās notika? Tas notika gan Jūrmalā, Majoros, gan notika Rīgā, gan mm, vairākās, vairākās mm -hmm. Latvijas baznīcās, katoļu baznīcās, bet viņiem bija ļoti tāds, tas bija tāds, tā tāds, nu, tāds top bija kad Donikāņu mūki organizēja lūkšanu nomodu naktis, tur bija svētā mis, tur bija konferences, tur bija tulkušana, tur bija āgapi, protams, jā, un man tas ļoti, ļoti uzrunāja, ka tik daudz jauniešu var vien, vienkopas sakopties un lūgties Dievu. E, un līdz ar to e, pamazam, pamazam es iepazinos ar vairāk un vairāk cilvēkiem, <clears throat> tādiem fantastiskiem e, ticīgiem cilvēkiem, ģimenēm, un vienkārši man jau radās vēlma, es arī ļoti daudz lūdzos tajā nodomā, uh, un arī paspēja pat iemīlēties, to rakstīja daudz gads apakaļ baznīcas vēstnesī, to visu to sīkāk. Bet e, te ir tas, ko es runāju par to iekšējo sirdsapziņas balsu. Un tad, kad tev viņa ir tīra, un kad tu jautā, kas ir jādara un kas ir priekš tevis labākais, un to nav, to nav aizmirst, jā, kad es sēdēju Jelgavā ar vienu uh, e, uzsvaru garīgā mīlestību, ne fiziskā, bet garīgā mīlestība bija ar vienu meiteni, un Kad tu sēdi vakarā un tik fantastisks vakars, un, un tu sēdi un romantiski un viss, un, un tev iekšā Dievs saka tā, Jāni, ļoti labi, ka tu to mīli mētini, bet, bet es tev piedāvāšu kaut ko daudz, daudz labāku. ja? Un tad es nevarēju saprast, kas, kas var būt daudz, daudz labāks. Teikt, ja? un, un iekšā parādās tās nemieras. Ja? Un, Un tad, kad 96. gadā atbrauca jau Jānis Pauls II uz Latviju pirmo reizi, mm, tas bija tas gads, kad es tiešām pieliku punktu, es izšķīros, jā, es iestājos eh, Rīgas garīgā seminārā un pēc tam man ceļa aizved uz, uh, uz Poliju. Bet ka, ko, es grib, ko es gribētu pateikt? Es gribētu pateikt um, īpašu lomu šajā visā uh, nospēlē divas lietas, tieši mūki, uh, kas redzēja, kā viņi piet pie cilvēkiem un ko viņi var izdarīt – tieši konsekrētās personas, un otrs ir tas, ka uh, ehm, es, es vēlēs kaut ko izdarīt, kaut ko fantastisku, labu, ko tiešām uh, nu, tas realizē savu šo iekšējo paaicinājumu. Un, un tad, kad tu dari tās lietas, kas, kas nāk no Dieva, tad tevi ienāk šis patiesais īstais miers. Es to daudziem cilvēkiem saku, ka vienalga to, kādu darbu tu dari šodien – Ja tu palūdzies, un ja tu to dari, izdari ar mīlestību, ar sirds, eh, dvēseles eh, piepildījumu, tu iegūsi dzīvi tajā dienas beigā, iegūsi šo patieso mieru. Tas nozīmē, tu dari Dievu plānu, savu misiju pildi nu, no Dieva. Tiklīdz tu grēkos, tiklīdz tu darīsi savas vēlmes, tev ienāks nemieris. Un, un tas bija tas pirmais barometrs, eh, kad es iestājos garīgas seminārā, ienācis patiesais miers, uh, Tad man radās iespēja, es aizbraucu uz Polirtu kopā ar tēvu Juri un, un, un, un, un Edgaru. Mēs trīs iestājāmies Polijā, un tad man iekš, iekšā ienāca pilnīgs miers. Es teikšu, godīgi, nebija viegli, jā, protams, ārzemēs, Polijā, izturēt noveciātu studijas, bet e, šeit ir tāda interesanta lieta, ja Dievs tev, ied, ja Dievs tev ir iedevis paaicinājumu uz garīgo dzīvi, tas var būt uz priesterību, tas var būt uz konsekrāto dzīvi, uh, tad arī Dievs arī dos spēkus arī izturēt līdz galam. Un šeit, šeit, ko es gribētu pateikt, ja tu esi iestājies e, seminārā vai klosterī, vai arī šajā nu, institūtā, kas saistīts ar garīgo dzīvi, tad neskaties uz atpakaļ, jā. E, skaties uz priekšu. Jo otrais to paaicinājumu viņi tā nevar dabūt. <laughs> Tas nozīmē, tā ir lielākā dāvana, un es nenožēlo nevienu dienu, kad es atstāju pasauli, bet uh, savu dzīvi veltīju Dievam, jo, jo es domāju, lielāks prieks nav, ja tu uh, kā garīdznieks vai konsekrāta persona, tu vari atgriezt vēseles pie Dieva uz pareizā dzīves ceļu. Un tie ir dažādi veidi, sāksim ar lūkšanu, sāksim ar piemēru, ar vārdiem, ar smaidu, nu, ir dažādi veidi, jā, ar habitu, jā, um, ar stāju, ar pieklājību. Jā. Eh, tāds, tāds eh, interesants piemērs, kur es stāstīju kādreiz, kur eh, viens jauneklis, tas āzemēs notika, viens jauneklis iegā, iegāja baznīcā, un dievkalpams jau beidzās, jo misiet uz beigām, un tagad viņš satiek jaunu tādu izskatīgu priesteri, Un, uh, viņš saka, es gribu parunāties, viņš tagad aiziet, viņ, viņi tagad aiziet uz akrastī, viņš padod krēslu, uh, Viņš apsēžās, viņš saka, nu, man tur bišķi aiziet laukā, man jānokārto dažas lietas, pēc dažām minūtēm es atnākšu, un tad mēs runāsim tālāk. Un tagad viņš atnāk, viņi tagad sāk runāties, un tas jaunais cilvēks saka tā, es gribu kristīties. Nu, tas jaunais eh, priesteris, nu tā, nu ļoti labi, kad jūs gribat kristīties, bet kurš moments lika jums izšķirties, kas gribat kristīties? Un tas, ko tagad dzirdēsiet, eh, viss nošokēs radioklausītājs. <laughs> Jā. Jauneklis pateica, tas izšķirošais brīdis bija tas, kādā veidā, cik daudz mīlestības, cik daudz pieklājības priesteris man pasniedz krēslu, oh. kur apsēsties. Jo neviens man dzīvē nav tā pasniedz krēslu, kā jūs. Eziet, caur mazām lietām Dievs runā. Uh, Un nevajag mums tur tagad, nezinu, ko tur grandiozi atvainojas, šovu taisīt <laughs> vai kā. Ja? ja tu dari mazas lietas, pazemīgas lietas, Dievs runāts ar tām lietām. Un te ir, kas man ļoti uzrunāja, mm, es ļoti, ļoti cienu, daudz klausies par bīskapu Sloskānu, jau svetīgo, nu, kas saka, Dievu kalpu, un, un, un tāpat ir ļoti daudz man bijuši kontakti ar, ar, ar Eh, jau mūžā mierā biskupa Antoni Justu, kurš arī mūs ieveda Latvijā nu, kalpot eh, kā paulīniešu mūkiem Skaiskalnē, kur Latvijas ģimeņa aizbildnes sveitnīcā, kur lūdzamies visām ģimenēm. Eh, ko es novērtu? Es novērtu to šajos cilvēkos, ka viņi prata klusēt, prata gaidīt īsto brīdi, kad aizpildīto, kas saka, vietiņu. Ir tādas situācijas, ka mēs gribam kaut kur kā, nu, paspīdēt, kaut kur ielikt, jā, bet Dievs uh, vēlās gaidīt, gaida īsto brīdi. Pacieties tagad. mm. Lūdzies, tev būs brīdis. Jā. Un eh, ko es eh, tādu interesantu lietu varu padalīties? Tad, kad es iesāku, mēs iesākām Palniešu mūku kalpot skaistkalnē, eh, es ļoti daudz nezināju, man nebija pieredzes, es baidījos un tā tālāk. Un tad es diemātēju, diem tādu skaistu lūkšanu lūdzos, Dievs tu man dod, dievmāt sūt tos cilvēkus, cilvēkus, cilvēku dvēselēs, kurām es varu tiešām palīdzēt uz doto brīdi. Un tas arī notika un ar katru gadu nāca jau lielākas prasības tiem cilvēkiem, <laughs> tāpēc, ka sāk augt pieredze, teikt, jā. Un es galvenais domāju, ka nevajag baidīties, un e, ja kāds varbūt šaubās, e, ir viņam paaicinājums vai nav paaicinājums uz, uz garīgo dzīvi, uz konsekrēto dzīvi, es domāju, nebaidīties, vienkārši ir iespējas, dažādas iespējas, ir, ir ļoti skaisti arī e, mājaslapus, mājaslapus konsekrētie.lv, kur var iepazīties ar visām uh, kongregācijām, ordiņiem Latvijā tuvāk, un, un tur ir informācija ļoti skaista, un tāpat ir formācija, tāpat novacījāts. Pamēģināt vienkārši. Es tagad neatceros, kurš tas bija, vai nebija e, mūžmierā kardināls Julans Vaivats e, kaut kad pateicis, kaut kā man, kaut kā man nu, galvām nāk prātā. Ja latviešu puiši vienu gadu nomācītos garīgā seminārā, vismaz vienu gadu, būtu fantastisks ģimenes stiprs. Un tur kaut kur tā patiesība ir, jo, jo iepazīstot šo otru pasauli, jā, tas nenozīmē to, ka tu iestājies seminārā, aizvarās durvis, eh, restis un tu uz visu mūžu. Nē, mēs visi meklējam to īsto vietu, jā, bet dažreiz ir tā, ka e, eh, eh, tu pamēģini, tev iepatīkās, jā, tā ir mana īstā vieta, viss kārtībā. Bet arī, protams, ir dažādi iemesli. Cilvēkam vāja veselība vai kaut kas cits ar tēti, varbūt viņš tā kā meklē, un, un, un, un, un, un, un nav tā viņa īstā vieta. Tas nav nomests laika zemē, nē. Tas pusgads vai gads, kurš pavadīts ir e, klosterī vai, vai kaut kā, kā saka, citā vietā, viņš ir ļoti vērtīgs, jo, jo Dievs paļ, atļauj tev pastīties pasauli no, no konsekrētās e, personas aspekta punkta. Jā, tā, tā ir milzīga bagātība. Konsekrētās dzīves organizāciju, apvienību, ordeņu, kongregāciju ir ļoti daudz, un tās Jāni, ko jūs ieteiktu jauniešiem vai mm, dažādu vecumu cilvēkiem, kuri jūt šo aicinājumu vai vismaz jautājumu, vai man ir aicinājums uz konsekrēto dzīvi, kā šajā lielajā klāstā izvēlēties savējo kongregāciju vai ordeni, ar ko būtu jāsāk? Nu jā, tas ir būtībā ļoti grūts jautājums. Jā. Um, nu pirmām, pirmām kārtām es domāju, tas ir vienkārši ir, mm, lūkšana. Um, šeit ir interesanti lietā, um, mums arī no skaiskalns eh, ir, uh, eh, jāpasaka, tur bija tāds no, nopietnais uh, damnekāņu mās, bet viņa bija šī nedaudz savādāk, es atvainot, lai pastīšos. Uh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Nu, Dominikāņu misionāru māsu, tagad es nepateikšu no, no, no galvas, jā, viņas dažādas tur mainās, bet tieši mm, eh, klosteru māsa Helēna, eh, viņa īstās vārds Samanta, eh, protams, ir klausās sirdnieks sveicens, viņa kalpo Krievijā, misijā, un viņa ļoti interesanti, kā viņa atrada pareizo ordeni un, un kongregāciju, viņa lūdzās, un, lai Dievs parāda viņai to īsto ceļu, jā, Un pēc kaut kāda laika atnāca svētceļnieki, gāja caur skaiskalnu, un klosteri māsas bija atstājuši bukletiņas mums uz galdiņa. Un viņi saprast, ka tā ir tā īstā zīme. Hmm. Ja? Es domāju, ka šeit ir eh, ļoti daudz atvērtās durvju dienas. Ir, eh, eh, es domāju, vienkārši aizbraukt uz to klosteri, es domāju, šeit uz to māju var teikt aizbraukt. Uh, Ehm, parunāties, tikties konkrēti ar, ar, ar brāļiem, māsām, teikt, ja? jo daudz arī notiek tā iepazīšana savu runāšanu. Ja? E, e, es negribu tagad tur kaut kāds atklāt noslēpums, ja? bet arī man bijuši diezgan daudz jaunieši, vismaz kaut kādi pieci jaunieši, kuri e, ar manīm satikās gan Rīgā, gan citās baznīcās, gribēja uzzināt tuvāk par pauliniešiem, un, un, un tad, kad es parunāju, izrunājos, viņš uh, sāk aizdomāties, uh, varbūt jā, varbūt neautēt. Jā, tā kā, nu, galvenais nebaidieties tuvoties. Jā. E, ko es gribētu ieteikt? Es gribētu ieteikt tādu praktisku padomu. Ja, piemēram, ja, piemēram tiešām jūt kaut kādu paaicinājumu uz garīgo dzīvi, tad uh, ir labi, ja aizbrauc uz to uh, baznīcu, kurā kalpo konkrētās uh, konsekrētās personas. Un arī tas var uzrunāt. Arī tas, nu, varbūt ne šeit krēsla padošana, <laughs> jā, bet arī tas maids vai eh, šīs māsas vai brāļi, kuri kalpo, vienalga, vai tas svētā Alberta baznīca, vai tas ir eh, Betānijas māsas vai, vai nu, kā saka, citas eh, klosteru māsas, redzēt, kā viņas kalpo, iesaistīties dažādās aktivitātēs, uh, kontaktēties, es domāju, tas arī jau nu, to paaicinājumu tā kā attīstīs. Teikt, ja. Jo katram kongregācija ordinim ir savs tas novirziens. Es domāju, tur vienkārši jāsāk ar vienu klosteru, un varbūt kaut kas aizķersies. Nu tā, tā ļoti vienkārši. Paldies, tās Jāni, kamēr mēs esam runājuši, ir diezgan daudz jautājumu pienākuši, tad laika mums nav daudz, tāpēc varbūt īsu mhm. atbilžu veidā mm -hmm. mēģināsim tad arī mm -hmm tiem iziet cauri. Kāds raksta, man gan viens priesteris ļoti strīdējās ar mani un teica, ka viņš nav devis šķīstības solījumu, viņš ir devis celibāta solījumu. Tad varbūt ir kas komentējams, vai ir kāda atšķirība, vai tas ir viens un tas pats? Uh, nu, tas būtībā ir viens un tas pats, ir teikt, jā, nu, uh, nu celibāts un šķīstības. Nu, celibāts, protams, ir, ir atturēšanās no, no kas saka, nu, nevar būt sieva, nevar būt eh, vīrs. Uh, nu es tagad neiešu diskutēt, teikt, jā, kas tur svarīgāks. Uh, protams, ka šķīstības solījums, uh, nu, tas ir, gribētu, nedie, es negribētu, negribētu kaut ko lielīties, bet tas ir tā, ka bišķi nedaudz ranga augstāk, jā. Tas nozīmē to, ka uh, tas ir vairāk nekā celibāts. Jo uh, tas nozīmē to, ka uh, tu ej pilnībā dvēseli un miesu, tu atdod dievam uh, domas, skatiens, iekšējo pasauli, tu pārorientē jau citā skatījumā. Jā. Celebrāts, celebāts, tas, tas tā kā varētu būt tā kā nedaudz šaurākā jomā, jo, jo tika attiekšanās no laulības, no otras puses, tas tā kā, nu, tas tā kā bišķi mazāk tomēr, jā. Man tā vismaz šķiet, es nezinu. Kāds vēlas zināt, vai ir kāds labākais vecums, kad ir vislabāk kļūt par priesteri mūku jaunam vai vecam, vai tam nav nozīmes? Uh, labs jautājums, jo, mm, nu, nevar tāpat viennozīmīgi, jā, stājās no 18 gadiem, stājās no 20 gadiem, jā. Uh, Kā jau minēju, ja tas paaicinājums ir, ir radies, tad nevajag gaidīt. Jā. Viņa vajag tad, tad realizēt, eh, stāties 18, 17 gados. Bet, nu, ja vadoties pēc savas pieredzes, teikt, jā, tad viennozīmīgi daudz labāk ir, ja tu stājies tomēr, tev bišķiņ tomēr ir vairāk gadi. Tas nozīmē kaut kā 20, 22 gadi, tas jau ir labs vecums. Tas manā skatījumā. Jo tomēr tad tu redz, kas ir pasaule, kas ir dzīve, un tomēr tu neesi tāds svaigs gurķis atvainojies. Jā. Tomēr tu biji kas aptaustījies. Jā. Es domāju, labā nozīmē, nevis sliktā nozīmē. Jā, teikt, jā, tā. Mhm. Palīdz nobriest. nobriest jā, tu, tomēr domāšana ir bijusi savādāka. Jā. Tomēr, jā. Sandra vēlas zināt, kāpēc mūkiem un mūķenēm ir tik liela dažādība tērpu krāsās un dizainā. Mm -hmm. Jā, labs jautājums. Nu, te ir, te ir, tad, kad mācījos studēju Krakovā, man ļoti pārsteidz, ka tur bija no melnas krāsas habitiem līdz pat zaļas krāsas habitiem. Aha. <laughs> un tad es uzdevu jautājumu, no kur, kur tik dažādība. Šeit ļoti vienkārši skaidrojums, jā, ne jau tikai tāpēc, lai atšķirtos kongregācijas ordeņi, jā, tas arī viens no tiem zīmēm, uh, bet e, tur vienkārši meklējams ir dibinātāja. E, eh, katram ordenim e, eh, kongregācija dibinātājs, un, un, un tur arī vienkārši regula, e, kāpēc viņi vadās, tad, kāpēc tieši tāda krāsa un savādāk. Jā, tā kā tur, e, tur, protams, tas arī var pievilkt, jā, jā protams, ir, ir klosteru māsas, kuriem, piemēram, patīk tieši tāds kābīts, un tāpēc arī viņi iestājās, arī ir mēdz būt tādi gadījumi, jā, tā kā tur nav, tas nav maznozīmīgs, <laughs> teikt, jā. jā. Tie, kas šai katehēzē seko līdzi YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides redz, kāds ir paulīniešu habits, bet mm -hmm. tiem, kas mūs klausās pie saviem radioaparātiem, varbūt īsumā varat aprakstīt. Mm -hmm. Ļoti vienkārši ir, man ir, kas saka, tunika, sadanis hab, tunika, tas nozīmē apakšā, tā ir tā, tā kā balta kleita, tad ir skapulārs, priekšā aizmugurītēm. Tas tā kā, die, tā kā dieva bruņas nozīmē. Un ir kapturis. Uh, es tagad nevaru uzlikt, bet uh, tad, kad mūks uzliek tādu kapucītu augšā, uz galvas, tas nozīmē, man netraucēs lūdzos. Teikt, ja. mm. Eh, kad, protams, man ap, ap, ap, ap jostu, ap viducīti ir josta, simbolizē tā kā arī reizē šķīstības simbolu. Ir roškons, kā bruņas, eh, nu, lūkšana bruņas pret eh, visā uzbrukumiem. Un eh, katram, katram habitam, es nezinu kā citiem ordeņiem, bet mums ir katram savs numuriņš, man ir 349, tā ļoti interesanti teikt, jā. Tur ir savu, sava doma, mēs esam tikai 500 mūku pasaulē, 70 klosteri visos kontinentos, izņemot Āzijā un Antarktīdā, jā, arī Afrikā mēs esam, uh, esam ļoti mazs ordens, bet tur ir tā doma tāda, ka tad, kad esam kopā seminārā, mazgā habits, un lai nesajauktu šuvējas, kā šūt, kā piemēram gudināt, kā likt kopā, tad ir katram savs numuriņš. Ļoti vienkārši. Mhm. Iveta komentē, labrīt, sirsnīgs paldies par interesanto tēmu. Tiešām paklausība Dievam, klausīties sirdsapziņai ir liels izaicinājums. Kāds raksta, paldies par interesanto katehēzi. Vai klosteru ļaudīm ļauts rūpēties par saviem sirma, sirma vecuma vecākiem slimībā? Protams, obligāti, jā, nu tas ir, e, piemēram, tāds skaists piemērs, mums ir no nu, Polijā Lešņovā, kur mums ir novaciāts, e, tur e, no nu, brāļu kas, iestāju, kas iestājušies, ir, e, protams, iespēja robežās, viņi nevar apkalpot pilnīgi visus e, vecos e, mūkus, ar tēt, jā, bet ir kaut kāds skaits, piemēram, divi vai trīs, Es arī pats, pats kaut kādu laiku arī gāju un kalpoju. Tāpat arī Krakovā ir veci nu, garīdznieki, mūka teikt, jā, es arī pats gāju, nu, nesēdienu, tur palīdzēju, tur tādas higiēna lietas, ir teikt, jā, un, un tāds Ferdinands, lai dos mierā, <clears throat> viņš vienmēr, kas mācījās Krakovā, nu, Jāni, par to, ka tu dari, es lūkšos debesīs, lai tu būtu labs priesteris. <laughs> jā, saka, jā. jā, tā kā, nu, protams, kad šeit jāskatās, ir, nu, ir jau tā, ka, nu, lai neciestu, lai neciestu arī nu, draudzes darbs, lai neciestu tā, tā galvenā misija. Protams, ir, ir, ir kaut kādi īpaši gadījumi, kad, kad mūki ļoti, ļoti, nu, tādi nespējīgi. Jā. Un tad, protams, ir atsevišķi attiecīgi, nu, attiecīgi nu, māju teikt, kurā rūpēs, piemēram, cits, vai tās ir nu, māsas vai, vai kaut kā savādāk. Jā. Iespēja robežās, protams, mēs, es nezinu kā citos ordeņos, bet iespēja robežās, protams, arī paši mūki, brāļi rūpējas jā, par saviem veciem. Jā. Es pieļauju, ka klausītājs iespējams gribēja zināt, vai mūkiem ir iespēja rūpēties par savu mammu tēti, kad viņi ir vecumā un slimībā. Jā, nu, te bišķiņ jau ir e, grūtāk jau, te nav tik vienkārši, <laughs> tāpēc, ka te jau ir ārpus klauzūras jau, jā. Mm -hmm. Uh, es zinu, jā, protams, ka piemēram priesteriem, jā, e, es zinu arī e, attiecīgā diecēzē, kur mm, priesteris paņēma savu māmu pie sevis, Bet tur viens maz, bet tur ar bīskapa atļauju, jā. Tad tur nav tik vienkārši, jā. Mūsu gadījumā ir nedaudz bišķi ierobežojumi. Tas nozīmē to, ka, nu, tomēr, nu, jāskatās, kāds gadījums ir individuāls, protams, jā. Bet tāpēc jau, tāpēc jau tur tas moments ir, teikt, jā, kad stājās, stājās ordenī, ir labi, ja ir vismaz divi vecā, nu, divi bērnu teikt. Ja tu esi viens bērns, nu, tad tur tā, ah, ja tagad teica, man paliek veci, kas tā rūpēsies. <laughs> Jā. Ne, nu, manā gadījumā bija savādāk. Manā gadījumā ar mani māsu ir teikt, ka rūpēs par manu māmu. Manā māmā 80 sveiciens mammai, ja mam, mana māma klausās. Jā. 80 jau. Septiņi gadi teikt, jau jā, tā kā daudz gadiņu, bet man māsa rūpējās ar krusmēju tintu, rūpējās, un tas man tas bija šī savādāk, jā. Uh, Nu šeit, šeit es nezinu, es nezinu kā, kā klustera māsām ir, bet uh, mums ir tā, ka tomēr, nu, uh, tomēr nē, jā, teiksim tā. Eh, mēs varam kaut kā savādāk palīdzēt, jā, mēs varam palīdzēt kaut kādā caur, nu, caur uh, pazīšanos cilvēki, kuri varbūt var pieskatīt, un, un, bet tiešā, tiešā klātienē uh, tomēr nē. Ir vēl kāds jautājums. Uh, kā labāk rīkoties tiem, kas gribētu iestāties klosterī, bet ģimene ir pret? Ah, labs jautājums, jā. Man ar tā bija sākumā. <laughs> nu, sākumā, tad, kad es mammai pateicu, mamma, es tāsos seminārā, Man bija šokā, teikt, jā, bet es tā mierīgi, nu, mamma, tu, tu, es tikai pamēģināšu, es te eh, neuztraucos, tas nu, nu, nenozīmē, ka tas visu uz laiku, es tikai paskatīšos, pā, pamēģināšu, teikt, jā. Uh, Bet es domāju, nevajag baidīties. Jā. Uh, tas, ka māma, māma un tēvs ir pret, uh, uh, tas ir tīri dabiska reakcija. Jo viņi baidās no nezināmā. Viņi baidās, ka nebūs bērni, nebūs ģimene un tā tālāk. Bet pagāja laiks, kad es iestājos uh, Lešņovā, Polijā. Māma atbrauc uz manu ieģērbšanu, habita ieģērbšanu pēc, pēc gada. Uh, Un māma redzot to liecību, ko deva vecie tēvi, kaut nezinot poļu valodu, viņa saka, Jāni, tu esi īstā, pareizā <laughs> vietā. Skaisti. viņa mainīja savas domas, jā. E, es domāju, ka tur ir tikai nezināšana, es domāju, ka e, ir pat ir bijuši tādi gadījumi, kad klost, iestājās meitenes klosteros, uh, Un pēc kaut kāda laika tad arī viņi atbrauc ciemos pie tās mammas tēts, tās, nu, jau gados māsas, var teikt. Ar savu laipnību, eh, eh, laipnību, mīlestību viņu pārliecina, ka, eh, nu, tā ir labākā dāvana, ko vecāki var dot Dievam. Nu, teiksim tā. Jo šeit viens, viens aspekts, ko daudz aizmirst, tā svētība – nāk par visu dzimtu, nāk par visu ģimeni. Un to uh, daudzkārt ir mana māma pateikusi, mana māsa pateikusi, ir, kad tā svētība, to, ko tu kalpo dievam cilvēkiem, nāk par, visu, nu, par visiem tuviniekiem. To jūt uzreiz. Un tā ir lielākā bagātība. Nu, tā. Kāds klausītājs vēlas zināt, kāda iemesla dēļ var atbrīvot no svētsolījumiem? Mm -hmm. nu, dažādi iemesli dēļ. Nu, pieņemsim, tāds iemesls ir, kad uh, tas ir domāts ir pēc mūsu svētsolījumiem. Jā, tā, tā es saprotu laikam, jā? vai tas ir laicīgiem svētsolījumiem. Nu, nu, tur laikam laicīgiem svētsolījumiem. Laikam tā. Nu, tur ir tā, ka, eh, jā, piemēram, ir tāda situācija, kad uh, cilvēks iestājas klosterī, viņš saliek svētsolījums, piemēram, uz gadu, nu, tagad nu, dažādi, dažādi iemesli tur ir, piemēram, tur, nu, jūt, ka tā nav man īstā vieta, piemēram, veselība slikta tur, vai, piemēram, nu, pēkšņi līdz ausīm iemīlās, arī tā atgadījuma <laughs> tiek, jā. Nu, tad neko, nu, tad iet pie priekšnieka, saka, ka, nu, tāda un tāda lieta, es gribu stāties no klostera ārā, Un tad e, tur ir speciāli tāda procedūra, tad viņus, viņi, viņi raksta augstākām instancēm, un tad, protams, pēc kaut kāds laiks, un tad nāk atnāk tas dokuments, ka tu esi atbrīvots, jā. Bet jābūt nopietnām iemeslam, ja tā vienkārši tā neatbrīvot, teikt, jā. Ja tur par laicīgiem, laicīgiem solījumiem, svecolījumiem, nu, tad tur ir vienkāršāk tā lieta, uh, Turpat arī tā, ka var pātrināt, nevajag gaidīt to pusgada vai gadu, jā. Bet, ja par mūsu šēcolumiem, tad tur, jā, nu, tur ir sarežģītāk tā procedūra, tad ir jāsūt uz kongregāciju, uz Romu. Un, bet, nu, nav tā, kad, kad, kad nu, piemēram, aprecās, jā, nu, tāds moments, jā. Andrejs vēlas zināt, vai var būt arī privātais īpašums personiskās mantas, vai tomēr viss ir Nē, eh, ordeņa vai kongregācijas Protams, kad īpašums? ir mani personīgais mobilais telefons, mani personīgais dators, nē, nu tā gluži nav, kad man ir fotoaparāts personīgais, jā, bet tas nenozīmē to, ka tas ir, nu, uz visiem laikiem teikt, jā, tas nozīmē to, piemēram, man bija tāda lieta, kā, uh, man, man bija divi fotoaparāti, teikt, un es sapratu, to, ka divi nu, tas par daudz. Nu, no viena jātiek vaļā. Jā. Es vienu labāk dabūju, tur <laughs> lietot, otrs man bija lietots. Un tad es uzzināju, manā draudzē tur ir viens fotogrāfs, viņam ļoti patīk fotografēt, tāds hobijs. Un es domāju, hops, laba iespēja. Būs laba dāvana no tēva Jāņa. Teikt. Oh. Un es uzdāvināju, un cilvēks bija tik priecīgs, laimīgs, un viņš tagad uh, eh, pavēlti dabūja fotoaprātu. Protams, tur ne jau tur moderno spūgļu kameru, Nikons, tur D7000, tāds, tāds vidējs modelīts. Uh, un cilvēks priecīgs ar tēt, jā. Var būt personīgās lietas, bet, protams, jāskatās, kādas viņas var būt. Ja? Piemēram, mēs braucam misijā kaut uz to pašu Āfriku vai ko, nu tad skatīsimies, vai tā lieta tur viņu noderēs. Ja? varbūt atsevišķas lietas nu, vairāk no, nu, piemēram, tāda viena interesanta lieta, jā. Eh, tās Tīņslavs, lai dosim mierā, viņš aizgāja mūžībā pagājušajā gadu 22. decembrī, un viņš devās uz Poliju, un, un ceļā viņš, eh, nu, slimnīca devās, un viņš nomira. Un es viņam biju sagādājis tādu speciālu skatās, tagad gudrinieks tāt, visos internetos, un zinu, kas ir skabļa koncentrāts, teikt, jā. Tas ir tāds aparāts, elpošanas aparāts, kurš palīdz eh, palielināt skabļa daudzumu asinīs. Un es viņu nopirku tādā veidā, lai palīdzētu veselībai, bet tā kā tās ieslās nomira, tad mēs viņu, mēs viņu atdevām labdarībai. Tas nozīmē to, ka mēs nepaturām sev, bet eh, nu, tam cilvēkam, kam ir vairāk vajadzīgs. Tāpat arī mums bija diezgan daudz zāles, teikt, jā, iegādāts, un tas mēs arī uzdāvinājām eh, x, x X medmāsai, kur tālāk atkal zinās, kur tālāk šo uh, lietu realizēt. Ja? Tā kā, nu, ir dažādi varianti. Nu, man, mans dzīves moto ir tāds. <clears throat> Tas tāds būs svarīgs teikums es domāju, ka laimīgākais cilvēks ir tāds cilvēks, kurš eh, priecājas par to, kas viņam ir, nevis noskums par to, kā vēl viņam nav. À, tas bija tik dziļi, ka vēl varētu atkārtot. Tas nozīmē, ka laimīgākais cilvēks ir tas, mm. kurš priecājas par to, kas viņam jau ir, nevis par to noskums, kā vēl viņam vēl nav. Tas nozīmē, tas nozīmē to, ka ir cilvēks, nu, aiziet jau mankārībā kaut kur, jā. Ja tev ir labas lietas, ok, brīnišķīgi. Ja tev nav, nu, nu arī labi, nu, nu ko darīs? <laughs> jā, nu tā. Laiks ir strauji aizritējis, mēs esam saņēmuši arī vairākas pateicību īziņas. Andra raksta sirsnīga pateicība par ļoti izsmeļošo, interesanto un dziļo katehēzi. Paldies arī jums, Andra. Uh, Paldies tēvam Jānim, kāds raksta, lai daudz svētību jaunajā kalpošanas vietā. Paldies, jā. Paldies, tēvs Jānis, saku arī es un raidījuma noslēgumā šajā dienā, kad mēs svinam konsekrētās dzīves dienu, arī lūksim par jauniem aicinājumiem. Mm -hmm. Jā, ļoti skaista lūkšana ir, šo lūkšanu arī var atrast arī mājaslapasītē konsekrētie.lv, Debesu Tēvs, dod, lai mēs katrs vienoti Kristus miesā, kalpot ar tām, ar tām dāvanām, ko esam saņēmuši. Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus tu esi aicinājis uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild tavai gribai. Sūti strādnieku savā lielajā pļaujas laukā lai evaņģēlijs aizvien tiek sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības, lai tu cietēji saņem mierinājumu un lai tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus tava dēla vārdā. Āmen. Āmen.